երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել ԼՂՀ կառավարությանը եւ համապատասխան կառույցներին աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Նախագահ Բակոսյանն օգոստոսի 27-ին Հադրութի շրջանի Արա Լեր կոչվող տեղամասում մասնակցել է Հայաստանի երկրապահ կամավորականների միության կողմից ավանդական ուխտագնացության շրջանակներում կազմակերպված տոնական միջոցառմանը։ Նախագահն արժևորել է երկրապահ կամավորականների միության կողմից կազմակերպող ամենամյա ուխտագնացությունները, ընդգծելով դրանց կարևորությունը մտածերնդի հայիցի դաստիարակության, բանանք հասարակություն, գաբերի եւ ազգային միաս միասնության ամրապնդման տեսանկյուններից։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Արցախի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, Հայաստանի երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի պաշտպանության բանակի մամլոյցարայությունից, օգոստոսի 28-ին ժամը 1:40-ի սահմաներում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի արևելյան ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման հերթական փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները ժամանակին հավաստանշել են ադրբեջանական զինուժի 20-25 հոգուց բաղկացած հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը եւ կորուստներ պատճառ կիրառելով հետ շպրտել իրենց ելման դիրքերը։ Ծավալված մարտերի ընթացքում հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Բացի հետախուզա դիվերսիոն գործողությունից, հակառակորդը օգոստոսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ հրետանային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 110 անգամ, որի ընթացքում արձակել է 2000-ից ավելի գրակոց, այդ թվում ականանետներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանումների պատասխան գործողություններից հետո հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Առաջնային գծի ողջ երկարությամբ հայկական ուժերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվամիջոցին հայտնել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղված իրենց ջանքերից, որոնք պետք է գործադրվեն աշտանը։ Նա մասնավորապես ասել է, որ Մինսկի խումբը ծրագրում է սեպտեմբերին հասնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի նստաշրջանի շրջանակներում, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն աշնան տանն են այդ նախատեսում տարածաշրջան, սակայն առայժմ նա հստակ ամսաթվեր չի նշել։ Նա նաև հավելել է, որ ամենաբարձր մակարդակի հանձնառությունը վերահաստատելու անհրաժեշտություն է զգացվում հակամարտության խաղաղ կարգավորման լուծում գտնելու համար։ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի տարաձայնությունները չպետք է ազդեցություն ունենան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքի վրա։ Օգոստոսի 27-ին տեղի ունեցած բրիֆինգի ժամանակ այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հույս ունենք, որ Ռուսաստանի տարաձայնությունը որևէ երկրի հետ, որը ցակում է ոչ մեր մեղքով, չի ազդի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքի վրա, որում մասնավորապես ընդգրկված են նաև Ռուսաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ասել է Զախարովան, ավելացնելով, որ Ռուսաստանի կողմից որևէ հարց կամ խնդիր չի կարող լինել։ Մենք այդ ձևաչափի մասնակիցն ենք եւ շատ պատասխանատու կերպով ենք վերաբերվում մեր պարտականություններին։ Հասկանում ենք, թե այդ խմբի օրակարգում որքան լուրջ թեմա է, ասել է Զախարովան։ Հանրապետությունում այս տարվա բերքի տակ կատարված հասկավոր հացահատիկայինների ցանկատարածություններում հնձի աշխատանքները հիմնականում ավարտվել են։ Այդ մասին Արցախ պրեսի թղթակցի զրույցում տեղեկացրեց Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը։ Նրա հաղորդմամբ հնձի ենթակա 45075 հեկտար հացահատիկային ցանկատարածություններից հնձվել է 43775 հեկտար հեկտարը։ Ընդհանուր առմամբ հավաքվել է 115940 ամբողջ 7 տասորդական տոննա բերք։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 26.5 տասորդական ցենտներ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 10.2 տասորդական ցենտների դիմաց։ Շուտով կհնչի դպրոցական առաջին զանգը։ Աննա Ղուկասյանի անդրադարձը։ Օգոստոսի վերջին օրերը սովորաբար առանձնանում են դպրոց կամ այլ ուսումնական հաստատություններ գնացողների ակտիվ նախապատրաստական աշխատանքներով։ Հանրապետության դպրոցներում կղողանջեն նոր ուսումնական տարվա առաջին զանգերը, եւ ուսուցիչները, եւ աշակերտները, եւ ծնողները այս օրերին նախապատրաստական երուզերի մեջ են։ Արդեն պատրաստ է մեր դասարանի հայրենիքը մերն է, մենք հայրենիքինը խորագրով հայրենասիրական անկյունը, պատմում է Եղիշե Չարենցի անվան համար 7 հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի Սվետլանա Մկրչյանը։ Այս օրերին մենք զբաղվա զբաղված ենք դասասենյակների մակրությամբ, կահավորմամբ, պատրաստում ենք դասագրքերը, որ เป զի ուսումնական տարում բոլոր երեխաները ապահովված լինեն դասագրքերով։ Ես համոզված եմ, որ թե ուսուցիչները եւ թե աշակերտները մեծ սիրով ու անհամբերությամբ են սպասում ուսումնական տարվա առաջին օրվան։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքում շատ կարեւոր է գիտելիքի դերը, որովհետև գիտելիքն է, որ մարդուն դարձնում է ազատ ու մեծ, եւ հարուստ գիտելիքներով մենք միայն կարող ենք գերտել մեր երկրի հզոր ապագան։ Քանի որ արխիվում մեզ համար հրաշալի երկու տոներ են՝ գիտելիքի, գրի ու դպրության օրը եւ Արցախի անկախության հռչակման օրը։ Գիտելիքի օրվա առիթով մեր հայ մանուկներին ես մաղթում եմ իմաստության շնոր, իսկ Արցախ աշխարի իմ հերոսական ժողովրդին մաղթում եմ խաղաղություն, բարեկեցություն ու հարատևություն բարգավաճ հայրենիքում։ Հայկի անպարտ սերունդն ենք մենք, նշանաբանը կրող դասարանն ունի 31 աշակերտ։ Ուսուցչուհին վստահ է, նրանք կլինեն Արցախի հզորացման ապագասյուները, թե գիտության, թե տնտեսության եւ թե պետական կառավարման ոլորտներում։ Աննա Ղուկասյան այսօր Շարունակում ենք թողարկումը։ Բրյուսելում Ուկրաինայի հայերի միության ներկայացության բացման նախապատրաստության շրջանակներում Ուկրաինայի հայերի միության նախագահ Վիլեն Շատվորյանի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Բելգիա։ Այցելության ընթացքում Շատվորյանը հանդիպել է Եվրոպացի պաշտոնյաների, խորհրդարանականների եւ հասարակական գործիչների հետ։ Քննարկվել են հայկական սփյուռքի, ազգային փոքրամասնությունների եւ մարդու իրավունքների հարցերը։ Վիլեն Շատվորյանը ներկայացրել է Ուկրաինայի հայերի միության գործնեությունը, գազམ་ակերպության նախաձեռնած ծրագրերի իրականացման ընթացքը եւ միության միջազգային գործնեության արդյունքները։ Շարլ Ազնավուրն անակնկալ է պատրաստել իր Փարիզաբնակ երկրպագուների համար։ Նա վեց համերգով հանդես կգա Փարիզի Palais des Sports սրահում։ Համերգները կանցկացվեն սեպտեմբերի 15-ից 27-ը։ Ֆրանսիական կայքը գրում է, որ Ազնավուրը վաղուց է լեգենդ դարձել։ Փաստի վկայությունն է նրա վաճառված ձայնասկավառակները եւ շրջագայությունների ժամանակ լեփլեցուն դահլիճները, բայց սիրված երգիչը դեռ չի ասել իր վերջին խոսքը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հազարարականով հերթական խորհրդանական անդրություններն այդ երկրում տեղի կունենան 2015 թվականի նոյեմբերի 1-ին։ Ադրբեջանի ղեկավարի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ ընթացիկ տարվա նոյեմբերի 1-ին Թուրքիայում էլ արտահերթ խորհրդանական անդրություններ կանցկացվեն։ Սանկտ-Պետերբուրգի Ապրաքսին դվորում ադրբեջանցիների միջև զանգվածային ծեցկրտուկ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել, երկու հոգի էլ վիրավորվել են։ Ռուսաստանյան զանգվածային լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ադրբեջանի քաղաքացիների միջև ձեռնամարտի հասած կռիվը տեղի է ունեցել Ապրաքսին դվորի թիվ 43 մասնաշենքի մոտ։ Բախման ժամանակ դանակի վիրավորումներով հիվանդանոց են տեղափոխվել 28, 31, 32-ամյա 33 ադրբեջանցիներ, որոնցից 32-ամյա երիտասարդը մահացել է շտապօգնության մեքենայի մեջ մինչև Մարիինսկի հիվանդանոց հասցնելը։ Ադրբեջանցիների միմյանց կոտորելու պատճառը հայտնի չէ։ Սանկտ Պետերբուրգի հետաքննչական կոմիտեն սպանություն հոդվածով քրեական գործ է հարուցել մարզասերների համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընթացող շախմատային գերմրցաշարի 5-րդ տուրից հետո առաջատարներն են Լևոն Արոնյանն ու աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարսենը 3.5 միավորով։ Հայ գրոսմայստերը երեք միավորը կիսել է Ալեքսանդր Գրիշչուկի հետ, իսկ Մագնուս Կարսենը պարտության է մատնել Ուեսլի Սոյին։ Առաջատարներից կեսական միավոր հետ են մնում Վեսելին Թոպալովն ու Անիշ Գիրին։ Այսօր մրցաշարում հանգստյան օրը օգոստոսի 29-ին կայանալիք 6-րդ տուրում Լևոն Արոնյանը սպիտակներով կմրցի Մագնուս Կարսենի հետ։ Գերմանական Der Westen բարբերականը եւ աշխարհահռչակ goal.com կայքը Հայաստանի ազգային հավաքականի առաջատար Հենրիխ Մխիթարյանին ճանաչել են Եվրոպայի լիգայի որակավորման play-off փուլի Borussia Od խաղի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Մխիթարյանի ուժեղ խաղը դառնում է օրինաչափություն։ Այս հանդիպումը չդարձավ բացառություն։ Սկզբում նա խփեց սուպերգոլ, հետո էլ երկու անգամ անհավանական ճշգրիտ գոլային գնդակային փոխանցումներ կատարեց Ռոյսին։ Հենրիխը Գերազանց էր վերահսկում գնդակը գրել է Պարբերականը Մխիթարյանի հետ լավագույն ֆուտբոլիստ համարելով նաև Իլկայ Գյունդողանին։ Իր հերթին Goal.com-ը նշել է. Մխիթարյանն անընդհատ սպառնում էր մրցակցի դարպասին։ Հակառակորդի Տուգանային հրապարակի մատույցներում անընդհատ համագործակցում էր Ռոյսի հետ։ Փոխանցումներն ու հնարքները արդյունավետ էին։ Արժանիորեն դարձավ գոլի եւ երկու գոլային փոխանցման հեղինակ։ Գայքը Մխիթարյանի հետ լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչել նաև Մարկո Ռոյսին։ Երեք կայացած մրցավեճը ավարտվել է 7-2 հաշվով Դորտմունդցիների հաղթանակով։ Մխիթարյանը դարձել է անչափ գեղեցիկ գոլի հեղինակ եւ երկու գոլային փոխանցում կատարել։ Մխիթարյանը նոր մրցաշրջանի 7 պաշտոնական խաղում արդեն իսկ դարձել է 8 գոլի եւ 6 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։